Юрій Іваниченко. Провінційний вузол. Повість. Дощ почався несподівано, як то завжди буває тихої, беззоряної ночі. Було чутно, як він несміливо пробивається крізь верховіці дерев. Раптом ляснув постріл. За хвилину ще один пролунав короткий якийсь, наче аж здивований стогін. Затим важкий тупіт чиїхось ніг, болісний зойк, і знову лише лопотіння дощових краплин по невидимих кронах, невидимих дерев, шум двигуна, шурхотіння шин, довгі снопи світла. З-за рогу виїхав автомобіль, зменшив швидкість, обминаючи нерухомість тіла, а потім ревонув звернув на мокрий асфальт освітленої вулиці і зник вдалині. Через кілька годин за півсотні кілометрів від цього місця у маленькій вітальні Матвія Шеремета ожив телефон. На четвертому сигналі господар відгукнувся. Шеремет слухає. Матвію Петровичу, це майор Сагайда із Узені. Пригадуєте, що сталося? незадоволено буркнув Матвій Петрович. Кому подобається, коли його з позарана висмикують із ліжка. Е, мушу попередити, сьогодні до вас приїде Вадим Осташко, який веде справу. Та знаю, перебив співрозмовника Шеремет. А от вам це знати ні до чого. Ну, то що, Вадим? І чому телефонуєте саме до мене? Та я не турбував би, але Вадима немає вдома. Вже немає? перепитав шеремет і глянув на настінний годинник. Ну, очевидно, що немає. Але ж він зайде до прокуратури перед від'їздом. Сподіваюсь, шеремет затиснув трубку плечем і вільною рукою відкоркував пляшку боржони, але не міг знайти поблизу склянки. Я хотів попередити сьогодні вночі убито його підслідного в камері та ні, на вулиці. Ми взяли із нього підписку. Георгій Деркач, а його дружину теж застрелили. Стривай на, наказав Матвій Петрович, кілька разів ковтнув просто з горлочка, а потім мовив. «Ну, буду о пів на десяту маловидному, у Євдохи. Ну, ти добре, схоже, з полегкістю відказав майор. Матвій Петрович кинув трубку на важіль. Не любив він несподіванок, хоча саме з них власне кажучи, складалась його робота. Все інше, чим займався слідчий відділ прокуратури, то оформлення у відповідності з законом та систематизація наслідків. Сюрпризи ж із року в рік дедалі більш дратували його. Мабуть, вік давався в знаки. Їй право над усе зараз Шереметові хотілося одного стабільності, принаймні в приватному житті. Ставати щодня о тій самій годині, і щоб його вже чекали до сніданку. Увечері о пів на сьому уже вдома, а там теплі капці, родинна вечеря і щось цікавеньке по телевізору. Та не вже до пенсії про таке не варто й мріяти. А втім, де гарантія, що він на своїй посаді дотягне до тієї пенсії? Щось останнім часом вони дедалі менше підходять одне одному. Служба Шереметові, а він службі. Хоча, здавалося б, вкотре подумав Шеремет, квапливо збираючись відрядження, настали просто такі зоряні часи. Так, майже все те, що стільки років обстоював Матвій Петрович, про що не раз сперечався з тим же лісовим. Від рівності усіх без винятку перед законом до безумовного дотримання принципу презумпції невинності зараз не просто визнають. На цьому наголошують з найвищих трибун. Навіть до концепції правової держави дійшла мова. Та чомусь їхнє реальне обласне життя перебудовується не зовсім так і зовсім в іншому темпі, аніж на телеостровах демократії. Так, лісовий вилетів із крисла, наче корок з пляшки шампанського. Але залишились всілякі там